Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil بسم wa الرحمن wa الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سوى صلوة إخوالة بريبادة يسمى الله سبحانه وتعالى نكا يسلوات سلام نا الله وقصانيك إميلينيك محمد Mustafa sallallahu الله wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, drage sestre muslimanke, dragi postači, uzvišeni Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. I ova Allahova blagodat ogleda se i u tome što je određene osobe oslobodio obaveze posta u mjesecu Ramazanu. Mjesec Ramazan dužan je postiti svaki čovjek koji je musliman, punoljetan, umno sposoban koji je u zdravstvenoj mogućnosti da posti, koji se nalazi u svom mjestu boravka kod kuće, a ne na putovanju, i kada je riječ o ženskoj osobi, potrebno je da se ne nalazi u menstrualnom ili postporođajnom periodu. Dakle, mjesec Ramazan dužan je postiti svaki musliman i muslimanka koji su punoljetni, umno sposobni, koji su u zdravstvenoj mogućnosti da poste, koji se nalaze kod kuće, nisu na putovanju i što se tiče žena, one ne smiju biti u menstruaciji ili postporođajnom periodu nifasu. Na osnovu ovoga u mjesecu Ramazanu dozvoljeno je izostaviti post osobama koje imaju šerijatski opravdan valjan razlog, a to su osobe prije svega bolesnici, bolesnici Bolest je jedan od razloga zbog koji se može, a u nekim slučajevima čak i mora ostaviti post. Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ Onaj od vas koji bude bolestan ili bude na putu, neka isti broj drugih dana naposti. Bolest zbog koje je dozvoljeno ne postiti tokom Ramazana odnosi se na težu bolest koja se uslijed posta pogoršava, dovodi život bolesnika u pitanje i slično. Bolesniku koji boluje od ovakve bolesti nije dozvoljeno da posti. Nije mu dozvoljeno da posti, već mu je obaveza, stroga obaveza da ostavi post. Zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَ Ne bacajte se svojim rukama u propast kao i zbog riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, nema nanošenja štete ni sebi, ani drugima. Međutim, bolesniku kojem post ne šteti i ne pogoršava mu bolest, ali mu pričinjava tegobu i teškoću, ostavljena mu je mogućnost izbora da li će postiti ili ne. Dakle, preporučeno mu je da ne posti, ali nije obavezan da ostavi post isto tako dozvoljeno mu je dakle i da posti ili da ostavi, ostavi post. Ukoliko bolesniku post ne bude pričinjavao nikakvu tegobu niti teškoću, tada mu se ne preporučuje da izostavlja post, već naprotiv, obaveza mu je da posti kao što je obaveza to i ostalim muslimanima. Zatim od razloga zbog kojih je dozvoljeno izostaviti post u mjesecu Ramazanu jeste i odlazak, odlazak na putovanje, odlazak na dozvoljeno propisano putovanje. Putniku kojem post pričinjava veliku tegobu i teškoću, obaveza je da prekine post na putovanju, a ukoliko bi ipak nastavio postiti, na takav način, dok mu post pričinjava veliku tegobu i teškoću, bio bi griješan. Ukoliko mu post ne pričinjava veliku tegobu, tada mu nije obaveza već samo preporučeno da prekine post. Međutim, putnik koji ne osjeća nikakvu teškoću u postu ima mogućnost izbora da li će postiti ili izostaviti post zbog riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam jednom od svojih ashaba koji je upitao da li da posti na putovanju dok putuje, a u mogućnosti je da posti, putovanje mu ne predstavlja nikakvu tegobu teškoću, rekao mu je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam, ako hoćeš posti, a ako hoćeš i prekini post. Ukoliko je riječ o zabranjenom putovanju, tada nije dozvoljeno prekidati post u mjesecu Ramazanu, kao ni skraćivati i sastavljati, spajati namaze na putu, jer olakšice nisu propisane i dozvoljene zbog činjenja grijeha, zbog činjenja grijeha kao i zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَلُدْوَانِ Nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Dakle, ova olakšica ostavljanja posta odnosi se samo na dozvoljeno propisano putovanje. Zatim od razloga zbog kojih je dozvoljeno izostaviti post u mjesecu Ramazanu jesu i trudnoća i dojenje. trudnoća i dojenje. Ukoliko se trudnica i dojilja osnovano boje, pribojavaju da post može naštetiti njihovom zdravlju ili zdravlju djeteta, tada su obavezne da ne poste mjesec Ramazan i da nakon prestanka ovih zapreka trudnoće i dojenja ili naposte isti broj dana ili nahrane isti broj siromaha koliko dana nisu postile u Ramazanu. Dakle, mogu izabrati šta će učiniti od ove dvije ponuđene mogućnosti. Zatim od razloga zbog kojih je dozvoljno ostaviti post i ne postiti u mjesecu Ramazanu jeste starost, oronulost i iznemoglost. Što se tiče starih osoba koje su ušle u godine senilnosti, kojima se pamćenje i razum gube, one nisu obavezne nikako da poste. One nisu obavezne da poste, niti su obavezne da nahrane isti broj siromaha za te dane u mjesecu Ramazanu. Međutim, oni koji su stari, ali su još uvijek umno sposobni, još uvijek su pripameti, ali samo zbog svoje starosti ne mogu da poste, teško im je da poste, oni su dužni da za svaki propušteni dan Ramazana nahrane po jednog siromaha. Zatim, od razloga zbog kojih je dozvoljeno ostaviti post jeste i osnovana bojazan – za svoj život zbog prevelike žeđi ili gladi. Ukoliko se neko nađe u ovakvom stanju da se doista boji za svoj život zbog žeđi i gladi, takvoj osobi je dozvoljeno da prekine post tokom dana, da uzme hrane onoliko koliko je dovoljno da povrati svoju snagu, a zatim da do kraja dana ponovo se sustegne od hrane i pića i kasnije – kada bude u mogućnosti da naposti isti broj prekinutih dana u mjesecu Ramazanu. I svakako od razloga zbog kojih nije dozvoljeno postiti, nije dozvoljeno postiti u mjesecu Ramazanu, niti je li bilo kada ukoliko se desi ovaj razlog, a on je nastupanje menstruacije, menstrualnog ciklusa ili dakle porođaj i nakon porođaja izlazak poznate krvi kod žena porodilja. Dakle, nastupanje menstrualnog ili postporođajnog perioda jedan je od razloga zbog koji se mora ostaviti post. Muslimanki koja se u Ramazanu nađe u jednom od ova dva stanja nije dozvoljeno nijukom slučaju da posti sve dok ne nastupi period čistoće, sve dok se ne očisti od menstruacije menstrualnog ciklusa dok joj ne prođe i dok također ukoliko se nalazi u nifasu po sporođajnom periodu, sve dok ne prestane isticati krv iz nje. Dakle, nije je dozvoljeno da posti zbog riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kada žena dobije menstruaciju, tada ona niti klanja, niti posti. Kada prestane menstruacija ili posporođajni period, dakle nifas, žena je dužna da naposti propuštene dane Ramazana. Takva žena, dakle, treba da naposti propuštene dane Ramazana, ne može da nahrani isti broj siromaha koliki je broj dana iz mjeseca Ramazana ne postila. Također, postaču je zabranjeno da se tokom ramazanskog posta izlaže svemu čime bi mogao pokvariti svoj post ili umanjiti njegovu vrijednost, kao što je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Lekitu ibn Sabiri radijallahu talan jednom od svojih ashaba i dobro isperi nos tokom uzimanja abdesta izuzev kada postiš. Kada postiš, nemoj mnogo pretjerano ispirati nos. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegove vjeri, da nas vrati njegove vjeri na najljepši mogući način. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama.